Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV, eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se tiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo, vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar. Escolhi você pra ser minha mulher. E sou tão fiel à nossa relação. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do seu coração. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama. Porque sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém. Meu amor, você tem minha palavra que um homem precisa eu tenho em casa. Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV, eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Tiver precisando de amigo pra desabafar. Se for alguma coisa comigo, vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar. Escolhi você pra ser minha mulher. E sou tão fiel à nossa relação. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do seu coração. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama. Porque sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor. Você tem minha palavra. Porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa. Já é tarde, vamos deitar se quiser conversar na nossa cama. Porque sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém. Meu amor, você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. <laughs>